Ketvirtas skirsnis. Perskirimas trečias. Paaiškinimai. Palydėti nueinantį Febą. Febu, šviečiančioje spindinčioje, buvo vadinamas Apolonas kaip šviesos ir saulės dievas prieš priešą tamsybių dievams. Selenė, graikų mitologijoje mėnulio deivė. Kaip kadaise šunį sudraskė Akteoną. Graikų mitologijoje garsus medžiotojas atsitiktinai pamatęs besimaldančią Artemidę – ir jos paverstas elniu buvo sudraskytas savo paties šunų. Apskelbė karaliaus Atalos dukterimi. Panorėjęs vesti sugulovę aktę, Neronas privertė kelis senatorius melagingai prisiekti, kad esanti kilusi iš Pergamo karalių Atalidų giminės. Lygija tavo namuose valgys Demetros grūdus. Demetra – graikų derlingumo ir žemdirbystės deivė. Aiškinimų pabaiga. Jie tiki Dievą, kuris yra vienas visagalis ir teisingas, pakartojo Petronijus, vėl atsidūręs lektikoje tik su Vinicijumi. Jeigu jos Dievas visagalis, tai lemia gyvenimą ir mirtį, o jeigu teisingas, tai teisingai pasiunčia mirtį. Tad kodėl Pomponija nešioja gedulą po Julijos mirties? Gerėdama Julijos, ji priekaištauja savo dievui – Šitos samprotavimus reikėtų pakartoti mūsų variabarzdai beždžioniai, nes manau, kad dialektikoje aš to lygu Sokratui. Todėl moterų tai sutinku, kad kiekviena jų turi tris ar keturias sielas, bet nė viena neturi protingos. Tegu savo pomponija svarsto su Seneka arba Kornutu, kas yra jų didysis logosas. Tegu savo iššaukia iš karto ksenofano Parmenido, Zenono ir Platono šešėlius, kurie nuobodžiauja ten kimerų šalyje, kaip dagiliai narvelyje. Aš norėjau pakalbėti su ja ir klausijumi, apie ką kitą, prisiekiu šventomis Egipto įsidės iščiomis. Jeigu jiems būčiau stačiai pasakęs, ko mes atėjome, tai manau, kad jų dorybingumas būtų suskambėjęs kaip varinis kydas nuo lasdos smūgio. Ir neišdrįsau, Patikėk manimi, Vinicijau, neišdrysau. Povas gražus paukštis, bet klykia klaikiai, pabūgau klyksmo. Tačiau turiu pagirti tavo pasirinkimą, tikra aušra rausva piršti, žinai, ką ji dar man priminė? Pavasarį. Ir ne mūsų iški Italijos, kur vos šien bei ten išvysti žydinčią obelį, o alyvmedžiai pilkuoja kaip pilkavę. Ne, priminė tą pavasarį, kurį kadaise regėjau Helvecijoje, jauną gaivų skaičiai žalę, prisiekiu bliškėję selene. Aš nesistebiu tavimi, Markai, bet žinok, kad įsimylėjai Dianą ir Aulą su pomponija, jei manytų sudraskytų tave, kaip kadaise šunį sudraskė Akteoną. Nepakeldamas galvos, Vinicijus valandėlę tylėjo, paskui prašneko nuo aistros trūkčiuojančių balsų. Geidžiau jos ir anksčiau, o dabar geidžiu dar labiau. Kai paėmiau ją už rankos, mane ugnis nutvilkino. Turiu ją gauti. Jei būčiau Zeusas, apgobčiau ją debesiu kaip jis, į jo, arba užkryščiau ant jo lietumi kaip jis, ant Danajais. Trokštų bučiuoti jos lūpas iki skausmo, trokštų girdėti jos klyksmą mano glėbyje, trokštų užmušti aulą ir pomponiją, o lygiją pagrobti ir ant rankų parsinešti namo. Nemiegosiu šią nakt, liepsiu plakti kurį nors vegą ir klausysiuos jo aimanų. Nusiramink, tarė Petronijus, tavo užgaidos kaip subūros dailydės. Man vis tiek, turiu ją gauti, atėjau pas tave patarimo, bet jeigu tu jo nerandi, susirasiu pats. Aulas laiko lygiją dukterimi, tai kodėlgi man į ją žiūrėti kaip į vergę? Jeigu jau nėra kito kelio, tegu jie apipina mano namų duris, tegu ištepa jas vilko taukais ir tegu sėda, kaip žmona prie mano žydinio. Nusiramink padukęs konsulų palikuonį, netam parsitempėme prisirišę prie savo vežimų barbarus, kad tuoktumės su jų dukterimis. Saugokis galutinio žingsnio išnaudok paprastus padorius būdus ir palik savo ir man laiko apgalvoti. Man taip pat Chrysotemidė atrodė kaip Jupiterio duktė, bet vis dėlto nesusitokiau su ją, kaip ir Neronas nesusitokė su akte, nors ją apskelbė karaliaus Atalos dukterimi. Nusiramink, pagalvok, jeigu jį panorės palikti dėl tavęs aulų namus, jie neturi teisės jos laikyti. Žinok, kad ne tik tu degi, bet erotas ir joje įžiebė ugnį. Aš mačiau, o manimi gali tikėti, turėk kantrybės. Visada žmogus randa priemonių, bet šiandien ir taip daug galvojau, jau pavargau. Užtat pasižadu rytoj dar pagalvoti apie tavo meilę ir Petronijus nebebūtų Petronijumi, jeigu nesurastų kokios išeities. Vėl abu nutilo, pagaliau po kiek laiko Vinicijus jau ramiai pasakė, dėkoju ir tegu fortūna būna tau dausni būk kantrus. Kur liepsi mus nešti? Pas Chriso temidę. Tu laimingas, kad turi tą, kurią myli. Aš? Žinai, kas mane dar juokina Kristo temidėje, ogi kad ji man neištikima su mano paties atleistiniu liutnistu Teoklu ir įsivaizduoja, jog aš nematau. Kadaise ją mylėjau, o dabar mane juokasima dėl jos melo ir kvailyšių. Eime pas ją. Ja Jeigu jį pradės tau sukti galvą ir vinė padažytų pirštu braižyti raides ant stalo, tai žinok, kad aš nepavidulingas ir liepė nešti tiesiai pas Chrysotemidę. Tačiau priemenėje Petronijus uždėjo ranką Vinicijų ant peties ir tarė, palauk, man atrodo, kad radau būdą. Tegu visi dievai tau atlygina. Iš tikrųjų, manau, kad priemonė garantuota. Žinai ką, Markai, klausau tavęs mano atėnę. Štai kas po kelių dienų dieviškoji lygija tavo namuose valgys Demetros grūdus. Tu didesnis už Cezarį, džiaugsmingai sušuko Vinicijus. Perskirimas ketvirtas. Petronijus iš tikrųjų ištesėjo pažadą, nors po apsilankymo pas Kristo Emidę beveik visą rytojaus dieną miegojo, bet vakare liepė nunešti jį į palatiną, ir konfidencialiai kalbėjosi su Neronu, o po to pokalbio trečią dieną prie Plaucijaus namų pasirodė centurionas su keliolika kareivių pretorijonų. Paaiškinimas pasirodė centurionas su keliolika kareivių pretorijonų, centurionas šimtininkas, pretorijonas imperatoriaus gvardijos karys. Paaiškinimo pabaiga. Laikai buvo neramus ir baisų šitokie pasiuntiniai jau dažniausiai būdavo mirties kalbėjai, Tad, kai centurionas sudavė plaktuku į aulo duris ir atrijaus tvarkytojas davė žinę, kad priemenėje yra kareiviai, visus namus apimė siaubas. Šeimyną iškart apspito senai kalvedį, nes niekas nebejojo, kad pavojus visų pirma iškilo jam. Pomponija, apkabinusi jų kaklą, stipriai, stipriai prisispaudė, pamilusios jos lūpos tankiai krutėjo, tyliai tardamas kažkokius žodžius, lygija, išbalusi kaip drobė bučiavo, jau ranką, mažasis aulas kibo į togą, o iš koridorių, iš tarnaičių kambarių antrame aukšte, iš šeiminykščių patalpų, iš maudyklų, iš skliautuotų žemutinių būstų, iš visų kampų pabiro pulkai vergų ir vergių. Skambėjo šūkavimai Heu, heu, me mizerum. Oi, oi, vargas man. Moterys pratrūko raudomis, kai kurios jau pradėjo draskyti savo veidus, arba dangstytis galvas kepetomis. Vien senasis karvedys per tiek metų įpratę žvelgti mirčiai tiesiai į akis, liko ramus, tik jo mažas, reališkas veidas pasidarė, lyg iš akmens iškaltas. Po valandėlės nutildęs verksmus ir tarnams liepęs įsiskirstyti tarį. Leisk mane, pomponija, jei atėjo man galas, dar turėsime laiko atsisveikinti. Ir švelniai ją atstūmė, o ji tarė. Tavo likimas tebūnie ir mano likimas, o aulai. Paskui puolė ant kelių ir ėmė kalbėti karštą maldą, kurią gali pagimdyti tik baimė dėl brangaus žmogaus. Aulas nuėjo į atrijų, kurio laukė centurionas. Ten stovėjo senasis Kajus Hasta, buvęs jo valdinys ir Britanijos karų bendražydis. Sveikas vadė, tarė, atnešiau tau Cezario įsakymą ir pasveikinimą, Štai lentelės ir ženklas, kad atėjau jo vardu. Dėkoju Cezariui už sveikinimą, o įsakymą įvykdysiu, atsakė Aulas. Sveikas gasta ir sakyk, su kokiu pavedimu ateini. Aulai plaucijau, radėjo hasta. Cezaris sužinojo, jog tavo namuose gyvena lygų karaliaus duktė, kurią jis dar gyvam esant dieviškajam Klaudijui atidavė romėnų rankas kaip įkaitę, kad lygai imperijos sienų niekada nepažeis. Dieviškasis Neronas dėkoja tau, o karvedį, už tai, kad tiek metų svetingai jai prieglobstį teikiai, bet nenorėdamas ilgiau apsunkinti tavo namų, taip pat atmindamas, kad mergina kaip įkaitė privalo būti paties Cezario ir senato globoje, įsako tau perduoti ją į mano rankas. Paulas buvo senas karys ir tiek usigrūdinės vyras, kad negalėjo sauliaisti leisti rodyti ambicijų, tušė žodžiauti ar skūstis. Tačiau pašaukusio pykčio ir skausmo raukšlelė susimetė jo kaktoje. Prieš taip surauktus antakius kadaise drėdėjo Britanijos legionai, tad netgi šią valandėlę Hastos veide pasirodė išgastis, tačiau dabar prieš įsakymą Paulas pasijuto beginklis, kurį laiką žiūrėjo į lenteles, į ženklą, paskui pakėlė akis į senąjį centurioną ir jau ramiai tarė. Palauk, Hasta, atrijuje, kol įkaitė bus tau perduota. Po šių žodžių nuėjo į kitą namų galą, į menę vadinamą Ekumu, kur sunerime ir nusigandę jų laukė Pomponija Grecina, Ligija ir mažasis Aulas. Niekam negrėsė nei mirtis, nei ištrėmimas į tolimas salas, pasakė jis. Tačiau Cezario pasiuntinys vis dėlto atnešė nelaimę. Ji užklupo tave, Ligija. Ligija? apstulbusi sušuko pomponija. Taip ją, ja, atsakė Aulas. Ir atsigręžęs į merginą, ėmė kalbėti. Lygija, auginome tave mūsų namuose kaip savo vaiką ir abu su pomponija mylime tave kaip dukterį, bet tu žinai, kad nesi mūsų duktė, esi tavo tautos duota Romai įkaitė, o ją globoti turi Cezaris, todėl Cezaris pasiima tave iš mūsų namų. Karverys kalbėjo ramiai, bet kažkokiu keistu, neįprastu balsu. Ligija klausėsi jo žodžių, mirkčiodama, lyg nesuprasdama, ką išneka. Pomponijos kruostai išbliško koridoriaus tarpdurė, vėl į menę ėmė kyšioti, susijaudinę, vergių veidai. Cezario valia turi būti įvykdyta, tarė Aulas. Aulai, sukliko Pomponija, apkabindama merginą, lyg norėdama ją apginti, Jau verčiau jai numirti. Oligija spaudėsi prie jos krūtinės ir kartojo, mama, mama, prokūkčiojama negalėdama nieko daugiau ištarti. Aulo veidą vėl iškreipė pyktis ir skausmas. Jei būčiau vienu vienas pasaulyje, niuriai pasakė, jos gyvos neatiduočiau. Ir mano giminės dar šiandien galėtų sudėti už mus aukas Jupiterių išvaduotojui, tačiau neturiu teisės pražudyti tavęs ir mūsų vaiko, kuris gal sulauks laimingesnių laikų. Šiandien pat vyksiu pas Cezarį ir maldausiu atšaukti įsakymą. Ar išklausys mane, nežinau. Tuo tarpu liks sveika lygija ir žinok, kad ir aš ir Pomponija visada buvome dėkingi dievams už tą dieną, kada tu prisėdai prie mūsų žydinio. Tai pasakęs uždėjo ranką jai ant galvos ir nors tengėsi likti ramus, vis dėlto balse suvirpėjo didelis tėviškas gailestis, kai lygija pakėlė jį ašaromis paplūdusias akis, o paskui sugriebusi ranką ėmė ją bučiuoti. Sudė mūsų džiaugsme, mūsų akių šviesybę, tai ištari, ir skubiai vėl nuėjo į atrijų, kad nepasiduotų romėnui nederančiam gauduliai. Tuo metu Pomponija nuvedusi lygiją į kubikulą, ėmė ją raminti, guosti, drąsinti ir kalbėti žodžius, keistai skambančių šiuose namuose, nes čia pat gretimoje seklyčioje dar tebe buvo Lararijus ir žydinys, kur Aulas Paucijus ištikimas senam paprožiui dėjo aukas namų dievams. Ir štai atėjo išbandymo metas. Kadaise Virginijus perdūrė dukters krūtinę, kad išvaduotų iš apijaus glėbio. O dar seniau Lukrecija sumokėjo gyvybę už gėdą Cezario namai tai gėdos blogio, piktą darybių urvas. Paaiškinimas. Kadangi Virginijus perdurė dukters krūtinę, o dar seniau Lukrecija sumokėjo gyvybę už gėdą, kaip prašė istorikas Tacitas, senos plebėjų giminės atstovas Virginijus nužudė dukrą, kurią norėjo paversti savo subulove, Romos valstybės veikėjas Apijus Klaudijus, penktajame amžiuje prieš Kristų. Kaip sako padavimas Romos valdovas Tarkvinijus, išdidusis, išniekino savo giminaičio žmoną Lukreciją ir ši nusižudė. Paaiškinimo pabaiga. Bet mes lygiai žinome, kodėl neturime teisės pakelti prieš save ranką. Taip, ta teisė, kuria abi vadovaujasi gyvenime kitokia, didesnė, šventesnė, ir vis dėlto leidžia gintis nuo blogio ir gėdos, nors už tai ir tektų sumokėti gyvybę ir kančiomis. Ką švarus išeina iš žydų buveinės, tuo didesni jo nuopelnai. Tokia buveinė yra žemė, bet laimė, kad gyvenimas tai yra viena akimirka. Ir prisikeliama tik iš karsto. Anapus jo valdo jau nebe Neronas, o gailestingumas. Ir vietoj skausmo viešpatauja džiaugsmas, vietoj ašarų linksmybė. Paskui ėmė pasakoti apie save. Taip, ji rami, bet ir jos krūtinėje nestinga skaudžių žaizdų. Štai ir jos aulas dar vis apakęs, jo dar neapšvietė šviesos spindulys, jai taip pat neleidžiama auginti sūnaus tiesoje. O kai pagalvojanti, kad šitaip galima visą amžių nubaigti ir išmuš atsiskyrimo su jais valanda atsiskyrimo, kuris šimtą kart skaudesnis ir baisesnis negu šis laikinas, dėl kurio jos abi dabar kremtasi tai protas neišneša, kaip jis tenksanti būti be jų, net danguje laiminga. Jau daug metų įpraverkusi, daug jų praleidusi maldose, melzdama pasigailėjimo ir meilės, tačiau savo skausmą aukojanti Dievui ir laukianti ir neprarandanti vilties. Dabar, kai ją ištikęs naujas smūgis, kaip piktadario įsakymų, iš jos atimamas brangus žmogus, tas, kurį Aulas pavadino akių šviesybę, vis tiek dar turinti vilties ir tikinti, kad yra galybė didesnė už Nerono ir gailestingumas už jo pagiežą stipresnis. Ir dar tvirčiau prispaudė prie krūtinės merginos galvelę, Oligija netrukus sukniubo prie jos kelių ir paslėpus akis, jos peplumo klausėse ilgai klūpojo taip tylėdama, o kai pagaliau pakilo, veidas jau buvo ramėlesnis. Paaiškinimas peplumas – ilgas dukslus viršutinis berankovis moters drabužis iš plūnų audeklų. Paaiškinimo pabaiga. Gaila man tavęs motin ir tėvo, ir brolio, bet žinau, kad pasipriešinimas nieko nepadėtų, tik pražudytų jūs visus. Užtat prisiekiu tau, kad žodžių tavo niekada neužmiršiu Cezario namuose. Dar kartą apsivijo rankomis pomponijos kaklą, O paskui, kai abi išėjo į Eką, atsisveikino su mažuoju Aulu, su senuku Graiku, savo buvusiu mokytoju, su savo nešiūte, kuri kadaise ją augino, su visais vergais. Vienas jų aukštas, petingas, ligas, namuose visų vadinamas Ursu, kadaise kartu su lygija jos motina bei palyda atvykęs į Romėnų stovyklą, dabar puolė jai po kojų, paskui prigludęs prie pomponijos kelių maldavų. O domina, leiski man eiti su savo ponia, kad jai tarnaučiau ir ją saugočiau Cezario namuose. Tu ne mūsų, Oligijos tarnas, atsakė pomponija Grecina, bet kažin, ar tave įleis į Cezario rūmus. Kokiu būdu tu saugosi ją? Nežinau, Tomina, tik žinau, kad geležis trupa man rankose kaip medis. Tuo metu priejas Aldas Plaucijus ir išgirdęs tą šneką, ne tik nesipriešino Urso norui, bet dar pareiškė, kad jis net neturys teisės jį sulaikyti. Siūsdami lygiją kaip Cezario pareikalautą įkaitę, jie juk privala pasiūsti ir jos palydą, kuri taip pat patenkanti į Cezario globą. Čia išnipštelėjo pomponijai, kad palydos priedangoje jį galinti duoti tiek vergių, kiek laikys reikalinga, juk centurionas neturys teisės atsisakyti jas priimti. Lygiai tai buvo šiokia tokia paguoda. Džiaugiasi ir pomponija, kad gali savo nuožiūrą parinkti jai tarnaitės. Be Urso dar paskyrė senąją nešiautę, dvi žmoningas šukuotojas kiprietės ir dvi maudyklos merginas germanes. Parinko vien naujo mokymo išpažinėjus, nes ir Ursas jį jau buvo priėmęs prieš kiek metų – Taigi Pomponija galėjo pasikliauti šių tarnų ištikimybę ir kartu guostis mintimi, kad tiesos grūdai bus pasėti ir Cezario rūmuose. Ji taip pat parašė keli žodžius prašydama, kad lygija globotų Nerono atleistinį aktį. Nors Pomponija jos nematė naujojo mokslo išpažinėjų susirinkimuose, tačiau iš jų girdėjo, kad aktė niekada neatsisakanti pagelbėti ir godžiai skaitanti Pauliaus Tarsiečio laiškus ir dar žinojo, kad jaunoji atleistinė nuolat liūdna, kad jis skiriasi nuo visų Nerono šeiminykščių ir apskritai yra rūmų geroji dvasia. Hasta sutiko atsiteikti laišką aktai, laikydamas natūraliu dalyku, kad karaliaus dukterį lydi jos tarnų būrelis, jis nedarė nie mažiausių kliūčių jiems patekti į rūmus, netgi stebėjosi, kad jų tiek mažai bet prašė paskubėti, nes bijojo, kad nebūtų apkaltintas dėl uolumo stokos vykdant įsakymus. Atėjo atsisveikinimo valanda, Pomponijos religijos akys vėl paplūdo ašaromis. Aulas dar kartą uždėjo ranką jai ant galvos ir netrukus kareiviai išvedė merginą į Cezario namus, lydimi mažojo Aulo klyksmo, kuris gindamas seserį grumojo kumšteliais centurionui o senasis karvedys liepė paruošti jam lektiką ir užsidarė su pomponija šalia eko esančioje pinakotekoje ėmė kalbėti. Klausyk, pomponija, vykstu pas Cezarį, nors manau, kad tuščiai. Ir nors Seneko žodis jam jau nieko nereiškia, aplankysiu taip pat Seneką. Paaiškinimas Pinakoteka paveikslų galerija. Paaiškinimo pabaiga. Šiandien daugiau reiškia Sofronijus, Tigelinas, Petronijus arba Vatinijus. Pats Cezaris gal nie negirdėjo niekada gyvenime apie lygų tautą ir jeigu pareikalavo atiduoti lygiją kaip įkaitę, tai todėl, kad jį kažkas prišnekino ir nesunku atspėti, kas galėjo šitai padaryti. Ir staiga pakėlė į jį akis. Petronijus? Taip, stojo tyla. O paskui kalverys kalbėjo toliau. Štai ką reiškia įsileisti per slengsti kurį nors tų žmonių be garbės ir sąžinės. Te būna prakeikta akimirka, kada Venecijus įžengė į mūsų namus. Tai jis atvedė pas mus Petronijų. Vargas lygiai, nes jiems ne įkaitės reikia, o sugulovės. Iš pykčio, iš bejėgiško įniršio ir atimtos augintinės gailėšio, jis kalbėjo švardamas dar labiau negu visada kurį laiką grūmėsi pats su savimi ir tik sugniaušti kumščiai liudijo, kokia sunki ta vidinė kova. Gerbiau lygi šiol dievus, tari, bet dabar manau, kad ne jie valdo pasaulį, yra tik vienas piktas, paklaikęs, išlikštus padaras vardu Neronas. Aulai, sušuko pomponija, Neronas tai tik saujelė sudulėjusių pelenų prieš dievą. Alas pradėjo dideliais žingsniais vaikščioti pinakotekos mozaiką. Gyvenime jis turėjo didelių žygių, bet neturėjo skaudžių nelaimių, todėl nebuvo prie jų pripratęs. Senas karys, nie pats to nenumanydamas, buvo labai prisirišęs prie lygijos ir dabar negalėjo susitaikyti su mintimi, kad jos neteko. Bet to jautėsi pažemintas. Jį prislėgė ranka, kurią pats niekino, bet kartu suvokė, kad prieš jos galybę jis bejėgis. Pagaliau užgniaužęs protą, drumšiantį pyktį tarį. Manau, kad Petronijus atėmė ją iš mūsų ne Cezarui, nes nenorės susitraukti popėjos nemalonę, tad arba savo, arba Vinicijui. Šiandien pat viską sužinosiu. Netrukus lektika jį nešė į palatino pusę, o pomponė likusi viena nuėjo pas mažąjį aulą – kuris vis dar verkė iš sesers ir grumojo Cezariui. Perskirimas penktas. Tačiau Aulas neklydo manydamas, kad nebus prileistas prie Nerono. Jam buvo atsakyta, jog Cezaris užsijėmęs, dainuoja su liutnistu terpnu ir apskritai nepriima tų, kurių pats nėra šaukęs. Kitaip tariant, tai reiškia, kad Aulas ir ateityje nebandytų pasimatyti su juo. Na, o Seneka nors ir peršiuodamas priėmė senai karvedį su derama pagarba, bet išklausęs koks reikalas, gaižiai nusišypsojo ir prabilo. Tik vieną paslaugą galiu tau pasiūlyti, kilnusis Plaucijau, būtent niekada neįsiduoti Cezariui, kad mano širdis atjaučia tavo skausmą ir norėtų padėti, nes jeigu šiuo atžvilgiu jam šmėstelytų bent menkiausias įtarimas, tai žinok, netiduotų tau lygijos, nors neturėtų jokių kitų sumetimų, o tik vieną – padaryti man blogą. Taip pat nepatarė kreiptis nei į Tigeliną, nei į Vatinijų, nei į Vinicijų. Pinigais gal ir galima būtų juos palengti, gal jie ir norėtų pakengti Petronijui, kurio įtaką stengiasi pakirsti, bet tikriausiai praneštų Cezariui, kokia brangi plaucijų lygija, o tada Cezaris tuo labiau jos nepiduotų. Paskui senas išminčius ėmė kalbėti su kandžia ironija, nukreipta prieš patį save. Tylėjai plaucijau, tylėjai metų metais, o Cezaris nemėgsta tų, kurie tyli. Kaipgi tu nesižavėjai jo grožiu, dorybę, dainavimu, jo deklamacijomis, vadeliojimu ir eilėmis? Kaipgi tu nešlovinai Britaniko mirties, neliaupsinai motino žudiko ir nepažiūrėjai sveikinimo žodžių pasmaugus Oktaviją? Tau stinga išvalgumo aulai, kurio mes, laimingai gyvenantis prie rūmų, turime sočiai. Taip kalbėdamas paėmė prie juostos pakabintą taurę, pasisėmė iš impluvijaus vandens, sudreikino sukepusias lūpas ir dėstė toliau. Ak, Nerono širdis dėkinga, jis myli tave, nes tarnavai Romai ir jos vardą išgarsinai pasaulio pakraščiuose, ir myli mane, nes buvau jo auklėtojų jaunystėje todėl žinau, kad šis vanduo neužnuodytas ir, kaip matai, geriu jį ramus. Dėl vyno savo namuose nebūčiau toks tikras, bet jei esi ištroškęs, tai drąsiai išgerk šito vandens. Vandentiekiu jis atiteka iš Albano kalnų ir norint jį užnuodyti, reikėtų užnuodyti visus Romos fontanus. Kaip matai, dar galima šiame pasaulyje būti saugiam ir turėti ramę senatvę. Teisybė, aš ligonis, bet serga veikiau mano dvasia, o ne kūnas. Tai buvo tiesa. Senekai stigo tos dvasios stiprybės, kurią pasižymėjo, sakysime, Kornutas arba Trazėja, bet jo gyvenimas visa virtinė nuolaidų nusikaltimams. Jis pats tai jauti, pats suprato, kad Zenono iškytijo principų išpažinėjas privalėjo eiti kitų kelių, ir ši mintis kankino jį labiau negu mirties baimė. Tačiau karvedys dabar nutraukė jo karčius apmąstymus. Kilnusai anėjau, tarė, aš žinau, kaip tau atsimokėjo Cezaris už jaunystės metų globą, tačiau mūsų vaiko pagrobimo kaltininkas yra Petronijus. Pasakyk, kokiais būdais, per ką jį paveikti pagaliau ir pats panaudok visą savo gražbylystę, kokią tik be gali tau įkvėpti mudviejų sena bičiulystė. Petronijus ir aš, atsakė Seneka, Tai dviejų priešingų stovyklų žmonės. Kaip jį paveikti, nežinau. Jokioms įtakoms jis nepasiduoda. Nors ir koks sugedęs, vis dėlto jis dar galbūt kiek vertesnis už tuos niekšus, kuriuos šiandien sutelkęs apie save Neronas. Tačiau įrodinėti jam, kad padarė blogą darbą, tuščias laiko gaišimas. Petronijus jau seniai nebeskiria, kas yra bloga ir kas gera – Reikia jam įrodyti, kad jo žygis nedoras, tada jis susigės. Susitikęs pasakysiu jam, tavo darbas vertas atleistinių. Jei tai nepadės, niekas nepadės. Ačiū ir už tai, atsakė karvedys. Tada liepė nešti pas Vinicijų, šį rado besitreniruojantį su lanista. Paaiškinimas lanista gladiatorių mokytojas ir viršininkas paaiškinimo Pabaiga. Pamatęs jaunuolį ramiai besimankštinantį tada, kai įvyko pasikesinimas prieš lygiją, Aulas baisiausiai įniršo ir vos tik lanista dingo anapus uždangos, pratrūko karčių priekaištų ir užgaulių žodžių srauto. Tačiau vos išgirdęs, kad lygija pagrobta, Vinicijus taip klaikiai išbalo, jog Aulas niekimirką negalėjo jo įtarti dalyvavus pasikėsinime. Jaunuolio kaktą išpylė prakaito lašai, kraujas valandėlę nutekėjęs iš širdį dabar vėl karšta banga plūstelėjo į veidą, akis pradėjo kibirkščiuoti, lūpos berti padaikus klausimus. Čia pavydas, čia įniršis, blaškė jį kaip viesulas. Jam atrodė, kad Cezario namų slengsti peržengusi Ligija jau amžinai prarasta. O kai Aulas paminėjo Petronijaus vardą, Įtarimas ir žaiba švystelėjo jaunojo kario mintyse. Petronijus iš jo pasityčiojo ir padovanodamas lygiją siekė iš Cezario naujų malonių, arba ją norėjo pasilaikyti savo. Jis buvo įsitikinęs, negali būti, kad kas nors, vos pamatęs lygiją, iškart jos neįsigeistų. Iš protėvių paveldėtas karštas būdas nešė į dabar kaip nesutramdomas žirgas, atėmęs nuovoką. O karvedį, sušuko trukščiojimo balsu, grįžk namo ir lauk manęs. Žinok, jeigu Petronijus net būtų mano tėvas, vis tiek atkeršyčiau jam už lygijos kreudą. Grįžk namo ir lauk manęs. Nei Petronijus, nei Cezaris jos neturės. Paskui pakėlė sugniauštus kumščius, įvaškinės kaukės, atrijaus pintose ir prapliupo. Prisiekiu visomis pomirtinėmis kaukėmis, pirmą nužudysiu ją ir save. Taip pasakęs dar kartą, sviedė aului žodžius, lauk manęs, lyg beprotis išlėkė iš atrijaus ir įsileido pas Petronijų, stumdydamas kelyje pasipainiojančius raivius. Paulas grįžo namo kiek palengvėjusią širdimi. Jeigu Petronijus prikalbėjo Cezarį paglemšti Ligiją ir atiduoti ją Vinicijui, galvojo jis, Vinicijus vėl pristatys ją į jų namus. Gerokai dar guodė mintis, kad Ligija – Jeigu nebus išgelbėta, tai kris kaip keršta auka, ir mirtis apsaugos ją nuo gėdos. Tikėjo, kad Vinicijus įvykdys visus savo įžadus, matė jo įsitį ir žinojo visos tos giminės įgimtą karštą būdą. Nors pats mylėjo lygiją kaip tikras tėvas, bet verčiau būtų ją nužudęs, negu atidavęs Cezariui. Ir jeigu nesūnus paskutinis giminės palikuonis, nesviruodamas būtų tai padaręs. Aulas buvo karys, apie stoikus vos ką, ne ką girdėjęs, bet savo būdu nebuvo jiems tolimas. Ir jo protui, jo savidarbai, mirtis atrodė lengvesnė ir geresnė už gėdą. Grįžęs namo suramino pomponiją, įdėgė ir jai savo viltis ir abu ėmė laukti žinios iš Venicijaus. Kai tik atrijoje pasigirsdavo kurio nors vergo žingsniai, jie suklusdavo, gal čia Vinicijus atveda jų mylimą vaiką ir širdies gilumoje jau būdavo pasiryžę palaiminti juos abu. Bet laikas bėgo, o jokios žinios, kaip nėra, taip nėra. Tik vakare subilsnojo plaktukas prie vartų. Netrukus įėjo vergas ir padavė Aului laišką. Senasis pervedys, nors mėgo parodyti savitvardą, paėmė lentelę kiek drevančią ranką ir pradėjo taip skubiai skaityti, lyg joje būtų nuspręstas visas jo namų likimas. Staiga jo veidas apsiniaukė, lyg ant jo būtų kritęs prabėgančio debesio šešėlis. Skaityk, tarė kreipdamasis į pomponiją. Pomponija paėmė laišką ir perskaitė tokius žodžius. Markas Vinicijus sveikina Aula Plaucijų. Visa, kas įvyko, įvyko Cezario valia, prieš kurią nulenkite galvas, kaip nulenkėme aš ir Petronijus. Paskui ilgai vyravo tyla.